alle Jungs bis Mädels, ein bisschen Sex für die Mädels und auf 100 ein Fake. Deswegen ist keine Regel, lass uns Kohle verdienen, ich und niemals ohne mein Bier. Ich schließe die Tür des Apartments, wenn die Party komplett ist. Monika, Sarah, Belinda von Instagram auf meine Guestlist. Menthol in der Kippe, Soda im Drink. Der Chick will, dass ich für sie so lala sing. Sie will mich intim. Ich kooperiere nicht ohne mein Team. Die Sonne scheint durch die Gardine. Hautfarbe Ovomaltine Kokain in der Kabine zu zweit, der Tod hat die Todespapiere verteilt. All meine Arabs sind heute Latino. Chica geht Passe, die Boys sind Amigos. Sie fest mit den Joy, dass die Homies dran ziehen. Gesmoked wird nie, ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Hamburg, Berlin, Berlin. zwei Ab 13 Uhr ist schon okay. Ein Glas Yamasaki. Wir schon um 12, aber eins ist okay. Jeden Tag eine Party. Trete nicht auf, nicht ohne mein Team. Keiner hier nimmt uns die Philosophie. Alles betäubt. Feuer brennt. Sie kommen mit den Kopf, ich komm mit der Gang. In Sachen Gewalt sind wir zu konsequent. Alle aus Ghana sind heute Brasilianer. Prince Born Tank von der Copacabana. Guck mal, sein Vater, die Drogen sind clean. Alle wollen mich um, ohne Bedien, doch nie ohne mein Team. Ein Jahr lang, zwei Jahre lang. Ab 16 Uhr ist schon okay. Ein Glas Yamasaki. Hier schon um 12, aber eins ist okay. Jeden Tag eine Party. Und ab 13 Uhr ist schon okay. Nächste Mercedes, weil alle Jungs müssen mit. Ein bisschen Blick für die Mädels und auf 100 ein Fee. Kein Gesetz, keine Regeln, lass uns Kohle verdienen. Weil du lässt, dass ich liebe und niemals ohne mein Leben.